Medusoi por la agriculturo. Germanai esploristoi revivigas cadre de EU proiecto iarcento in agian tradizion. Ili pristudas medusoin kiel stercajon en la agriculturo, kai montras che medusoi capablas ancora o pli ol provisi nutrajoin Medusoi estas antiquae ancorau grand parte ne esploritae bestoi, sed ili havas malbonan reputation. Ili genas la banantoin ce la plagio, ca ili estas por la fish captistoi gena cun captajo. En la pro fish captado baldau sen fischai maroi, medusoi apenao havas malamicoin, Sam ili trovas plida nutrajo, char ili voras la salmon kiel la fishoi. Planktonon, cancretoin, cae ec fishetoin, cae aliaen medusoin. Ancao la climata shangio, estas por plei multae spezioi de medusoi, tendenza avantaggio. Ja ancorao ne existas longtempai studajoi sed la tendenzo indicas che estonte ni devos pli cae pli batali contra medusoi. La medusa plago tamen estus bone applicabla por quelcae celoi, opinias sciencistoi en instituto pri oceana esplorado en Kilo, en Norda Germanio. Cadre de EU proiecto, ili de unu jaro laboras pri diversai eblezoi kiel oni povus utiligi tiun glitigeman beston. Unu el iliai ideoi estas utiligi medusoin en la agriculturo. En Azio, la meduso por multai homoi estas nutrajo, char gi estas considerata kiel malabundaje calorioi, cae abundaje nutrai substansoi. La meduso ali flanque povus esti nutra ancao por la grundoi. Gia consistas je naudec hoc procentoi el aquo, sed gi en habas ancao magnesion, calcion, nitrogenon cae fosfaton. En regionoi proxime al mar bordoi, la agriculturistoi, jam en pli fruai epocoi, portis medusoin cae aliaen marain vivajoin, exemple algoin, ciel tradizian stercajon al siai campoi. Sed las tiezistoi el kilo nun volas profesiigi la medusan stercajon. Secigita medusa materialo povus esti applicata ciel folia stercajo, cae la enhavo de fosfato, igas la meduson interesa stercajo kiu povus anstatauigi tradiziaen multe costain productoin. En multai Africae landoi mancas fosforo en la grundo. Causo por tio estas, apud la generala acidezzo en la grundo, la monoculturo, sed fosforo estas viv necesa substanzo por homoi cae bestoi duonan kilogramon da gi, sana plen cresculo besonas en sia corpo. Gi estas besonata por multege da funccioi, de la spirado gis la gen materialo. Fosfata stercajo, por la africae et camparanoi, estas gis nun nepagebla. Eble medusa stercajo estus alternativo. Plua practica etso estas la collageno en la meduso. Gi povas ensorbi enorme multe da aquo cae conservi gin. Gis nun oni jam applicis gin por hautai cremoi, sed nun tiu etso ancao servu por la grundoi. La medusa collageno povus tre bone taugi por conservi humidetson en la grundo. Tio estus interessa tie, tie disponeblas nur mal bona provizado per aquo en la grundo, au kie la grundo es pro la climata shangio. Tia medusa basa stercajo, au grunda help substanzo, povas zorgi, por tio, che se majo e germu pli bone, cae che iunai plantoi povu cresci pli bone sub stressae circonstanzoi existas ancorau aliai eblezoi, utiligi medusoin en secigita formo. Oni povus eble ancau utiligi tian materialon, kiel biologian pesticidon. Oni volas el trovi tiuin practicain applic eblezoin en la mar esplora instituto en kilo, gis la jaro 2021, cadre de la concerna EU proiecto.